Laugarren edizioa, beraz arazteako helburuarekin sortu zen, lehen ediziotik unarat, senditu da dinamika bat? Bai, senditu da dinamika bat, bo, egia da lehen edizioan berian, eh, jendia eh, bildu zela eta eta mm, ekitaldi izan zela. Gure, gure sedea zen elkartearen baitan, eh, beraz, eriz eri biltzea, garaiko errietan, lehen, uh, lehen bi edizioniak lekun berrien izan ziren, hirugarren uh, eta urten beraz egan duzun bezala uh, gira. Mhm. Uh -huh. Aldizkatuz, uh, urte batzitik bestera, aldudeko feriarekin, ari ziste, bako beraz bi urte egiten du, han uh, gogoeta bat ere dute, aldudeko ibarra bi mila eta amak uh, gisa horretako gogoetarik bada, etorkizunari buruzko goeta horoko uh, zuen eskualdean? Egia erran ez e, manera zehat bat ez, eran nahi baitut eh, elkarteko bilkurak egiten ditugulaik ez dugu baita ezpada gure, hola, elduden eh, amahurtetako gure geroa aipatzen baina gure biltzeko manera da gehiago e, taldekipietan lan egitea eta taldekipi bakotsak e, aipatzen ditu, ala bere nahikariak e, gerorako, adibide bat emaiteko, eh, beraz, eh, nik parte hartzen dut astapenetik uh, uh, eguraren eta sugaien uh, buruzko lantalde batean, eta uh, kooperatifa bat sortu dugu aurten, eta horrek du gure gure geroari so bat emaiten, baina uh, aldu den bezala desmartza horoko horik ez da mementuko. Sugarai kooperatifa sortu berria beraz, lekuko eguraren baliatzeko erabiltzeko nola doa bo, gazte-gazte da, eh, apidil buntan bakarrik uh, eh, sortia da. Uh, bagira larogoita amar bat uh, partzuer, beraz hori gauza biziki baiko gara guretzat. Uh, partzuer horietan ergaraiko jendea biztan atxemaiten da, enpresak ere bai, el, el, ergaraiko errien aldetik ukandegu kristoin uh, sustengu bat, eta be, iduriz uh, gure, gure izena ere uh, pixka bat Eh, edatu da, eh, komunikazioaren bidez, zenta ergaritik kanpore bai ditugu partzuak batzu bildu dizenak, eta be, gaur egun aktivitatea hasi berria da, lehen salmentak hasia dira, u dauntan, eta bon normalki eh, urritik arat emendatuko dira, gure lankidea urriaren lehenian hasiko baita, eta beraz bere laguntzari esker, ara, garatzen ahalko dugu aktivitate hori. Ze merkatu eh, bilatzen duzu, Ordean, uh, bi ekoizpen mota baditugu, ditugu, e, egura, beraz, usaiako, uh, usaiako izarikoak, eh, egur puskak berroita amarr zentimetrakoak hori simindetan uh, sartzen direnak, beraz, uh, ekoizpen horrekin uh, partikularen eta jende pribatuen uh, merkatoa sekatzen dugu, eta badugu dugu bigarren ekoizpen bat, eh, hori da egur seekatia, beraz eh, egurra eh, mekanika batetan pasatzen da, eta egur seekia egiten da, hori gehiago bero, gailuan, bero baliatzeko. Eta ekoizpen horrekin, uh, be, sekatioetan lagia beste merkatu bat, Eh, pribatu zonbait asia dira berogeilu baliatzen, baina gehienak dira edo kolektibitateak, edo enpresak ere eta ergarain badugu eh, adibide bat, hau da agur gasnategia, mendiben, mendiben kokatzen dena, eta behekilan hasten gira emeki-emeki aktivitate horren garatzen. Uh mhm. eh, -huh. Sail horren garatzeren e, gibelean den ideia, da lekuko jendeen dako mm, aktivitate osagarri bat izaitea, edo da zinez eh, sail bat azkartzea lanpostu idekitze eta hororekin? Egeren badira helburu bat baino gehiago, lehena zen uh, oianari buruz uh, lan bat ere maitea, gure aktivitatearen uh, bat da uh, energia berriztagarrietan ari girela, eta beraz uh, oianaren kudeantza sistema bat uh, lekoan jarri nahi dugula. Erra nahi dut eh, ez gira nola nahiken lanien, eh, nahiko eta hoien batean sartzen bali magira egurra mozteko beti soiten dugu ze egiten dugun. Edo uh, Hortik ateatzen dugu zenta eh, mozten ditugun arbolak beste, bat, beste batzuen uh, eh, garapenat jabatzen zuten edo arbol uh, eh, eriak dira eta beraz uh, egu hori beti onda surat uh, botatzeko eta uh, biztan dena mozten ditugun gauza guztiak uh, berlandatzen ditugu eta hori manera Eh, manera ara, prezeski manera bat erabiliz eta lan hortan laguntzen ditu uh, oian eta zarduratzen den uh, egitura batek. Hala hori zen lehen helburua bigarrena erranduzu bezala uh, beraz ekonomia eta lana garatzea ergarain hori behala be, frugatuko dugu ara gure lehen lankidea hori hasten baita eta azkena zen beti Eh, filiera bat labura sortzia eta inala kilometra guti egitea ekoizpena eta eta kontsumitzeko lekuaren artian. eta hori ere ikuste kausitzen eh, dugu eh, salmentak eh, lekian berian ergarain eh, eta garazi gorriko kantonan duan eh, kokatzen baitira. Mm, oian gintza, eh, azkarra beraz irati ere hor baita, eta berriki garazi baigurriko erri elkargoak laguntzak, eskuratu ditu Frantziako ingurumen ministeritzatik, e, iratiko oianaren inguruan proiekturik, edo sugaraiena sartzen da hortan? sugaraiena arruntzartzen da hortan, eh, beraz, erielkargoak elkarguak uh, dela urte bat eta erdi orain uh, eh, eh, tepoz, beraz, eh, kontratu hori da lurraldea energien aldetik yeah. positiboa bilakatzia, eta barne, beraz, kontratu horren barne, garatzen, fa, garatu beharko dira, energia berrizta garrien arloan uh, ari diren organismo guziak, sugarai egizten dena barne sartzen gira, eta ebe agian eh, gure partaide hori errielkargoarekin eh, azkartuko da eta hen aldetik ere eh, diru laguntzak eta laguntzak orokorki biltzen alko ditugu.